Milí priatelia, želáme vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky. Také skutočné, kedy si my kresťania pripomíname narodenie nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Lebo pre nás sú Vianoce sviatkom narodenia Ježiša, Božieho syna, ktorý prišiel na zem v Betléme ako malé dieťa, uložené v jasliach, obklopené láskou a ochranou náručov svojich rodičov Márie a Jozefa. Tento obraz malého dieťatka v jasliach je pre mnohých z nás jedným z najsilnejších symbolov Vianoc. Dieťa v jasliach nám pripomína prvý príchod pána Ježiša na tento svet. Vianoce teda nie sú len o darčekoch, vianočných stromčekoch a bohatých stoloch, ale práve o nezišnej láske, pokoji a nádeji, ktoré môžeme nájsť v jednoduchosti a pokore, keď príjmeme Ježiša do svojich domácností a do svojich srdc. Jedným zo symbolov Vianoc je Vianočný stromček, ktorého pôvod siaha do Nemecka už v 16. storočí, kde sa začal objavovať v protestantskom prostredí. V 18. storočí prenikol aj na Slovensko. Dnes ho môžeme počas Vianočných sviatkov nájsť v mnohých kostoloch a takmer v každej domácnosti. Darčeky sa dávali pod stromček už v stredoveku. Bola to pripomienka biblického príbehu, že sa Ježiš, Boží syn, narodil ako dar pre ľudstvo. Na jeho počesť sa aj dnes navzájom obdarúvajú ľudia nielen materiálnymi darmi, ale hlavne tak potrebnou láskou, radosťou a porozumením. Darčiky sa však rozdávajú aj dnes, veď koho z nás by nesprevádzala spomienka na rozžiarené očka detí, očakávajúcich po rozsvieteným stromčekom Vianočné prekvapenie Vianociam predchádza obdobie adventu, ktorému sme sa venovali minulú reláciu a pre nie je charakteristický adventný veniec, kresťanská adventná dekorácia, tvorená vencom zo vždy zelených vetvičiek, na ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Podľa tradície ho vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evangelický kňaz Johann Henrich Wichern, v Hamburgu. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazvá Drsný dom, kde deti nielen žili, ale sa učili aj rôzne remeslá. Kvôli nekonečným otázkam detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Vichel rozhodol vyrobiť z dreveného kolesa od voza veniec s 24 sviečkami. Z toho 4 hrubšie symbolizovali 4 adventné nedele. Tento nápad sa rýchlo ujal, ale koleso odvoza bolo nepraktické a tak ho nahradil menší veniec, iba so štyrmi sviečkami. Štyri adventné sviece na venci symbolizujú pokoj, vieru, nádej, lásku, často síce v rôznom poradí, ale ich zmyslom je vždy radosť z príchodu Mesiáša, láska, ktorú priniesol Kristu svetu a nádej na spasenie hriešného človeka. Vence sa stali bežnou súčasťou nemeckých protestantských kostolov a domácností. Svetlo tiché, sviečky štyri, každá žiari, každá verí že čas radosti sa blíži v teple domov, kde sa sníva. Svieti adventný veniec, tichý zázrak v tme, každá sviečka spieva o pokoji, o sne. Zelené ich ličie šeptá, rozpráva príležitosť, sne. Vianočné sviatky slávime 3 dní. Prvým sviatkom je štedrý večer, pomenovanie Kračún alebo dohviezdný večer, čiže večer s dlho žiariacimi hviezdami, odkazuje na deň slnovratu, ktorý oslavovali aj pohania. Ďalší deň dostal v Ríme meno Nativitas Christi, čiže deň narodenia Krista. Tretí deň Vianočných sviatkov, pomenovaný ako druhý sviatok Vianočný, je venovaný pamiatke mučeníka Štefana, o ktorom je napísané, že bol plný viery, milosti a moci. Meno Kristus znamená pomazaný, grecké meno Christos znamená to isté ako hebrejské Mesiáš – Doktor Martin Luther hovorí, že Ježiš Kristus je pravý Boh od Otca splodený i pravý človek z Márie Panny narodený, ktorý aj mňa vykúpil a vyslobodil od všetkých hriechov svojou svetou krvou a nevinným umočením a smrťou. A tak, ako on stal z mŕtvych, žije a kráľuje na veky, aby som aj ja žil s ním väčšine v jeho kráľovstve. Ľubka Slobodová Vianočná riekanka Sniežik nám napadol, máme ho plný dvor. Slnku sa ligoce, to budú Vianoce. Radostná novina, Boh nám poslal syna. Ježiš prišiel na zem v mestečku Betlehem. Poslalo ho nebo, chce sa tešiť s tebou. Ježiš je dobrý pán, s ním nikdy nie si sám. Vy milé detičky, zopnite ručičky, veď viete určite, že je náš spasiteľ. Narodil sa Ježiš, zázraky uvidíš, len mu otvor srdce. Toto sú Vianoce. Udalosti, ktoré sa spomínajú pri narodení pána Ježiša, by ste v Jánovom evanieliu márne hľadali. Začína slovami. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. V 14. verši Ján zdôrazňuje A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od oca, bolo plné milosti a pravdy. Ján bol šťastný, že mohol bezprostredne prežívať časť svojho života v blízkosti pána Ježiša. Evangelista Lukáš túto milosť priamo nezažil, ale v úvode svojho evanília píše Teofilovi, že preskúmal spolahlivosť rečí, ktoré sa týkali pána Ježiša a zahrnul ich do svojho evanília. Na základe Lukášovho evanília môžeme smelo prehlásiť, že nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Nebeský zásah vidíme v Zachariášovom príbehu, keď sa dozvedá počas svojej kňažskej služby, že bude mať syna a pomenuje ho Jánom. Tento syn bol Jan Krstiteľ. Nebeský zásah vidíme aj v Máriinom príbehu, keď ju navštívil aniel Gabriel v Nazarete na Boží príkaz a povedal jej Duch Svetý zostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni ťa. Preto aj to, čo svete narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží. Hľa, Alžbeta tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, tiež počala v starobe a je už v šiestom mesiaci, lebo Bohu nič nebude nemožné. Nebo sa sklonilo k zemi aj pri narodení pána Ježiša. Gloria in excelsis Deo. Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka. Gloria in excelsis Deo. Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Anieli kolíšu dieťa, plamienom závejí. Zem je dnes na chvíľu sveta a plná nádejí. Boh prišiel tak, ako slúbil, tížko spí na sláve, sláva buď nebesám. Má lásku, ktorá vždy ľúbi a ktorá nesklame, núkajú dnes aj nás excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Aj keď sa raz všetko zmení, láska je odveká. Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka. Boh prišiel tak, ako slúbil, Ježiško spí na slame, sláva mu nebesám. Má lásku, ktorá vždy ľúbi a ktorá nesklame, núkajú dnes aj nám. Glória in excelsis Deo, Glória in excelsis Deo. Aj keď sa raz všetko zmení, láska je odveká. Nebo sa sklonilo k zemi, a dotklo sa človeka. Nebo sa sklonilo k zemi, keď pastierom, ktorí v tom kraji v noci na poli strážili stádo, sa zjavil aniel pánov. Keďže sa báli, povzbudil ich slovami. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu – lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anielom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anieli odišli od nich do neba, povedali si pastieri, poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil pán. Poponáhrali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Počujete spievať zvony vianočné, Na dvere konzumného sveta zas zaklopali Vianoce. Ježiš, dnes betlehemské dieťa, nám tížko klope na srdce. Boh Otec poslal svojho syna, aby ťa mohol zachrániť. Že prišiel ako malé dieťa, nedaj sa svetom pomíriť. V tých jasličkách ležal mocný Boh, kvôli tebe sa ponížil. Otvor mu dvere svojho srdca, aby si v nebi väčšine žil. Svet ponúka ti iné mená, Santa Claus a či Mikuláš. Len Ježiš Kristus je ten pravý, je spasiteľ a Mesiáš. Zostúpil z nebies, človekom sa stal, zachrániť prišiel hriešný ľud, aby mu lásku, nádej daroval, odohnal tieseň, hriechy, blúd. Ježiši Kriste, vrúcne voláme, vypočuj našich prozieb hlas – Zmiluj sa, Pane, vstúp do našich srdc, ochraňuj, žehnaj, posved nás. V dnešných neistých, smutných časoch, keď ľudstvo cíti bezradnosť, ty podaj ruku Ježišovi, on dá ti pokoj a radosť. Netráp sa, brat môj, sestra moja, on rany tvoje zahojí, s ním ľahko prejdeš búrkou žitia a v ťažkostiach vždy obstojíš šír prijatý dar viery vzácný od Boha Otca na nebi a daruj seba svojim blížnym na miesto vecí márnivých. Nech láska, radosť prevádza ťa pri každom dobrom snažení. Sláva buď Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom na zemi. Sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Pospiechali do Betlema pastieri, zahrali na fujari. sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sklonili sa pred ním ticho pokorne, srdcia svoje darovali ochotne. Sláva buď na nebesiach, sláva vzťah a pokoj na zemi. Sláva buď na nebesiach, sláva na svet Bohom daného. Sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Sláva buď na nebesiach, sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi. Kamienky múdrosti Keď Boh vstúpi do tvojho srdca, obdarí aj tých, ktorých v ňom nosíš. Najkrajší darček je, keď vám niekto poďakuje za to, že ste súčasťou jeho života. Keď máš rodinu, ktorá ťa ľúbi, zo pár dobrých priateľov, jedlo na stole a strechu nad hlavou, tak si bohačí, než si myslíš. Dnes sa rozlúčime vianočnou modlitbou doktora Karla Miku, najdlhšie ordinujúceho lekára na Slovensku. Dožil sa krásnych 98 rokov. V Banskej Bystrici pôsobil ako praktický lekár neuveriteľných 72 rokov a bol celý svoj život veriacim kresťanom. Na záver zaznie pieseň Tichá noc, hudobná klasika, ktorá nezmazateľne patrí ku každoročnej vianočnej atmosfére. Viete, že táto pieseň má už 207 rokov? Text napísal kaplán Jozef Mohr a melódiu zložil organista Franz Xaver Gruber. Pieseň Tichá noc bola prvýkrát uvedená na štedrý večer v kostole svätého Mikuláša v Oberdorfe pri Salzburgu v roku 1818. Milí priatelia, Milana Ľubka vám želajú pokojné a požehnané Vianočné sviatky. Karol Mika Vianočná modlitba Potichu si prišiel do biedy a špiny, aby si vykúpil nás hriešnikov z viny. Nemali pre teba medzi ľuďmi miesta. Do maštalky viedla tvoja prvá cesta. Miesto baldachínu nad postielkou hrdou vítali ťa jasle, postlané natvrdo. Prišiel si zo slávy, z otca svojho trónu, tu ťa nik neprijal do vlastného domu. Odpust nám, pane, hambíme sa za to, keď namiesto teba honobíme zlato. Čo sa stalo z Vianoc, pane Bože drahý, kde sme zamerali všetky naše snahy? Namiesto pokoja a čistej radosti vládne v nás iba zhon a samé starosti neprijali ťa dnes prepichové domy. Hojnosť neprehlúší bôľne duše stony. Nechceme Vianoce bez teba, náš pane. Nech sa v našej duši aj dnes zázrak stane. Príď, prosím ťa, aj do môjho srdca. Usad sa v ňom navždy ako dobrý vodca. Nedovoľ mi viacej živoriť bez teba, keď si nám priniesol väčšinu spásu z neba. Popri všetkých daroch, ktoré prijímame, ten najväčší v Tebe, Spasiteľu, máme. Ďaká Ti za Syna, drahý Oče z neba, ktorý z lásky k nám priniesol sám seba. Milovať ťa chceme bez prestania, stále. Požehnaj nám život k Tvojej väčšnej chvále. Amen.